19. pitanje Da li nam je preče da posjećujemo mešćide u kojima se stotine godina klanjaju dnevni namazi i džume ili da ih zanemarimo i udaljimo se od njih a okrenemo se novim takozvanim sunnetskim mešćidima? Isti, to je slišnje pitanje koje smo rekli ako graditi mešćid blizu taj mesiđ, stari mesiđ, gdje je bila stari džamaat, gdje, razumijete, ne želim toga. Ne mojte braća, ne mojte vodi do neki nesporazum sa narodom. Sa, sa. To je pravi fitna među muslimana. Pa isti odgovor, kako sam rekao, prošli pitanje. Da li, dragi moment?